23 su sata. Sova Info. istaknutom hrvatskom književnom kritičaru, eseistu, kolumnistu, polemičaru te prvom kulturologu s ovog područja Igoru Mandiću dodijeljen je počasni doktorat sveučilišta u Rijeci. Doktorat je Mandiću na svečanosti u rektoratu dodijelila rektorica Riječkog sveučilišta Snježana Prijica Maršija. Rektorica je također istaknula ulogu sveučilišta da prepoznaje a javne intelektualce i sve one koji su doprinijeli intelektualnom životu i izvan onoga što je u najužem smislu akademija. na 23. sjednici Senata na dužnost prorektorice za osiguravanje i e, unapređivanje kvalitete imenovana je Marta Žuvic s odjela za biotehnologiju. Mandat, je prorektorici za, mandat prorektorici započinje 1. veljače. Potvrđen je prvi izbor u zvanje redovitih profesora Patrici Poščić i Sandi Martinčić-Ipšić s odjela za informatiku. Izbor u trajno naslovno zvanje redovite profesorice potvrđen je i Alemki Markotić s Medicinskog fakulteta. Jučer je u kafe baru Akvari studentskog centra na kampusu održano predstavljanje novog granskog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Ugovor su sklopile Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 27. prosinca 2018. godine. Potpisnici ugovora su ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, Igora Radeka i Petar Pervan. Predstavljanje su održali predstavnici Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igora Radeka, Petar Pervan, Vilim Ribić i Karla Komazin, a bilo namijenjeno članovima uprave sveučilišta i članovima uprava sastavnice sveučilišta. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu oborinu. Puhati će jaka bura, temperatura će biti između 0 i 10 celzijevih stupnjeva. S ovu infu uredila Ivana Jukić, s ovu infu pročitao Antonio Piljan. Slušali ste Sovu Info.